Op 3 februari, in die twaalfde jaar wat koning Jojagin in ballingskap was, het die Heere vir my gesê, Mense kind, dier is verlekker om oor Jerusalem wat geval het. Hy sê, Aha, oor beheer oor die handelsroutes na die ooste is voorbij. Nou gaan ik rijk word omdat zij vernietig is. Daarom sê die oppermachtige Heere, ik is jou vijand, dier is. Ek bring baie nazies teen jou. Hulle sal soos die golwe van die seder teen jou kus onrol. Hulle sal die mire van Tyrus vernietig en sy toerings afbreek. Het skraap die sand weg, zodat net een koolrots achterblij. Niemand zal meer op jullie eiland blij nie. Die vissermanne sal daar hulle nette uitsprei. So sê ek, die oppermachtige Heere, Tyrus sal die prooi van baie nasies word en die dorpies op die vaste land sal dier die zwaard vernietig word. Dan zal hulle besef dat ik die Heere is. Die oppermachtige Heere sê, ik breng koning Nebekadzar van Babylon, die koning oor konings, uit die noorde, ten Tyrus. Hy kom met paarden en strijdwaans, reiters en groot leer. Hy sal jou dochter stede wat in die veld is, oorweldig, dan zal hij je stad aanval dier beleringswal teen jou op te gooi en het dak van skulde teen jou mieren aan te brengen. Hij zal jou mieren met stormramme omstamp en jou toerings met zijn wapens omgooien. Zij paarden zal so baie wees dat jy toe onder die stof zal wees en jou mire sal bewe van die gedruis van die wapentuig en waans as hulle die stad deur sy stikkende mire binnenkom. Sy reiters zal elke straat vertrap, hulle sal jou mense doodmaak en jou sterk pilare omgoen, hulle sal jou rijkdom plunder en jou handel zware steel en jou mire afbreek. Hulle sal jou prachtige huise verwoes in die bakstenen en hout en sand in die sedert gooi. Het zal jullie liederen en jullie muziekinstrumenten stil maak. Ik maak je eiland een koolrots waar vissermanne hulle nette uitspreid. Je zal nooit weer herbouw worden, want ik, die Heere, sê so. Dit is die woord van die oppermachtige Heere. So sê die oppermachtige Heere vir Tyrus, sal die hele kus nie bewe oor die geluid as jy neerslaan, oor die geskruw van jou gewondes en die slachting in jou nie. Die koning van die halve stede sal van hulle troone afkeem en hulle koninklijke kleren uittrek. Hulle zal op die grond zitten en bewe van angst oor wat met jou gebeur het. Hulle sal oor jou treer en hierdie begrafnislied sing, oe beroemde eilandstad, eens het jy oor die seerert regeer, en hoe is jy nou verwoes. Jy het eens met jou mag oor die hele wereld vrees en geboesem. Die kuslande bewe oor jou val, die eilanden van die seerert is verskrik omdat jy weg is. So sê die oppermachtige Heere, ek maak die ris een onbewoonde pijn op. Je zal onder die groot golven wegzink. Die groot water zal oor jou spoel. Het stier jou onder te saam met die wat lang al dood is. Je stad zal een pijn onder die aarde begraven lee, soos hulle wat lang al in die land van die dooi is is. Nooit weer zal je terugkomen naar die land van die levendes nie. Ek breng je tot de verschrikkelijke einde. Je zal niet meer bestaan nie. Hulle sal jou soek, maar jy sal nooit weer gevind word nie. Ek, die oppermachtige Heere, sê so,